assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz solih alayhissalom ot qavmi ollohga ishonmay halak bo'lgandan keyin alloh taolo ularning yer zimin yurt makonlarga samud qavmidikilarni varis qildi samud qavmidikilar bu yani ot qavmidikilardan yaxshiroq gullantirdi Ular yangidan bulaq ochdi. Mevalik dal-daraxtlarni tikdi. Uy imoratlarni bina qildi. Ofatdan saqlanish uchun yana tog'larni teshib o'ngkirlarni yasidi. Kunini baxtlik, bayashat o'tkazdi. Lekin ular Allohning bu iltifotiga shukr qilmadi. Kundan kunga ko'ranglab va tushkunlashib, tuyuq yo'lga mangdi. Butq cho'qinib Allohga e'tiqod qilmadi. Ola teqi o'zlarini mangu mushundaq baxtlik va huzur halovati o'timiz deb chag'lishadi. Alloh taolo Samud qavmidagilar ichidan eng olijanob, eng aqlliq, ko'ngli ko'kskan Solih alayhissalomni payg'ambarlikka tanladi. Solih alayhissalom o'z qavmidagilarni birdan-bir iloh Allohga e'tiqod qilishga chaqirdi. Ularga Allohning ularni tuproqdan yaratganligini, butun zaminni yaratganligini ularni mushu zimminda ko'payib bir birining ishlariga varislik qilishga nisb qilganligini hamda ularga ko'rinar va ko'rinmas baxt saodat ato qilganligini aytdi solih alayhissalom ularni butqa cho'qinishdan chekladi u tushundirib mundoq dedi but sizlarga ziyo yetkazolmaydi baxtmi ato qilolmaydi u allohning o'rnini hargiz bosolmaydi solih alayhissalom o'zining ular bilan bir qavmdan xushalliqdimi qayg'udimi billa bo'ladigan jafo mushaqqatni tang tortadigan qarindosh ekanligini aytdi u ko'pchilikning yaxshi turmush kechirishini umid qiladiganligini jamoat manfaati uchun jon kuydiradiganligini ularning ziyon zahmatga va baxtsizlikka uchirishini xohlamaydiganligini bildirdi u samud qavmidagilardan o'z gunohlari uchun allohdan mag'firat so'rab alloh taolo oldida tavba istig'for etishni talab qildi u mundoq dedi Kim Allohga ibodat qiladi ekan, Alloh taolo shuning yanada bo'ladi. Kim chin dilidan tavba istig'for aytadi ekan, Alloh taolo uni anglaydi, gunohini mag'firat qiladi. Savmud qavmi g'aflatdan uyg'onmay, Solih alayhissalomning da'vatlarini rad qildi. Hatto uning payg'ambarligini e'tirof qilmadi. Uning so'zlarini masxir qildi. Ular uni haqiqatan chatnab qopsan, kazzablik va aldamchilik qilding deb haqoratladi. Ola Salih aleyhisselam gümündaq dedi. Ey Salih, ilgiri biz seni fikri ötkör, akıl parasiti ziyade de bilip, güzellik ve akıl parasitinin simulu kılvağını edik Senin mol tajribang va aql parasitinki tayinish orqali jaholatni yo'ritgan edik Bire tabiiy ofat yoki peshkanlikka duch kelib qolganda biz haman senden maslahat sorab, senin ko'rsatgan nasihitin bilan müşkilçilikten kutulattık. biror ofat yuz berib qolganda biz hamon sanga nejot yo'l tuzimiz deb umid bog'laydiq biroq hozir san nima bo'lib qilyotsan bizga nimalarni davotsan ajabo amdilikdisan ota bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan butlarni inkor qilmoqchimi biz uningga e'tiqod qilib o'rgangan va uningga e'tiqod qilish bilan o'sib cho'ng bo'lgan bugun biz sening so'zlaringdan gumonlimiz biz sening e'tiqodlaringga ko'ngil to'xtalmaymiz va ishonmaymiz biz oti bo'larimiz e'tiqod qilib kelgan narsani tashlab sanga agish vamoqatli qilmaymiz solih alayhissalom ularni qarshilik ko'rsatmaslikka ogohlantirdi ularga o'z ustidagi elchilik burchini ochiq jakarladi allohning ularga baxt saodat beg'ishlaganligini eslatdi va allohning g'oyat zo'r kuch qudratini sharhladi ularning shak gumonlari va xato tushunchalarini tugutish uchun solih alayhissalom ularga mo'nilarni jakkaladi Mening bunda qilishim qandaqdir o'zimning biror foydasini ko'zlaganligim emas. Pul va mol dunyoni ko'zlaganligim emas va yoki hukmron o'rniga o'tib olish uchun emas. Sizlarni yetaklashim qandaqdir sizlardan haq yoki martaba talab qilish uchun emas. Chunki mening haqqimni Alloh taolo o'zi beradi. Savmut qavmidan ojizroq bo'lganlarning ba'zisi bayat qilgan bo'lsa-mu, lekin o'zini cho'ng tutadiganlar yanali iymon keltirishni xohlamadi ular joyillikdan yonmay butqa cho'qinishni chang turdi ular solih alayhissalomga mundoq dedi qarag'anda san savdoyi bo'lib qolgandek tursan hozir sening ilgirki to'g'ri qarashlaringdan qilcha asar yo'q qarag'anda sanga jin chaplashib qolgan o'xshaydi shun sen o'zingmi bilmaydigan ishlar ustida qalaymqon juyilib yuriysan sanmi bizga o'xshash oddiy odam sening bizdan ortiq oliyjanob yering yo'q oramizda sandan muqobil kuchlik kelgusiga hukm qilish va elchilik burchini ustiga ilish jihatda sandinmi salohiyatli odamlar bor sening vaz nasihat qilishing o'zingni ko'tarishga qavmimizga katvaj bo'lishga urinishdan boshqa narsa emas ular solih alayhissalomni o'z e'tiqodidan voz kechib ikkinchilab bundoq tashviqotni ilib bormaydigan qilishga urindi va uningga Әгәр біз саңа әгішедіған болсақ, ұчағды біз тоғыр елдің чәтінәп, тілсіматқы кіріп қалымыз, деді. Салих алейхиссалам ұланың беймәні сөздерге рәдия бәді вә ұланың езік тұрышығы алданмеді, о мұндақ деді. Ey қаумым, Eytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalillarga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovar bo'lsam, shundoq turg'uliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan kim qutuldirdi? Meni o'zinglarga agishishga da'vat qilish bilan menga ziyondan boshqani ziyoda qila olmaysizlar. Qavm ichidagi ba'zi kataboshlar Solih alayhissalomning o'z e'tiqodida ching turganligini ko'rib qattiq sarosimaga tushdi. Ular Solih alayhissalomga agashguvchilarning bag'ansiri ko'payib, uni qo'llaydiganlarning kundan kunga ulg'ayib ketishidan va uning ko'pchilikka yo'lboshchi bo'lib qilishidan qo'rqadi. Bundaq bo'lganda ular bahramon buyruq tushirmaydi. Kishilar bir ishga duch kelsa, Solih alayhisalomni tepishi mumkin edi. Bu katvochlar agar mushundaq ketaversa, shak shubhisizki Solih alayhisalomning ko'pchilikni Allohga e'tiqod qilishdek hidoyatga boshlab ketishidan o'zlarining bo'lsa davlat va huquqdan mahrum bo'lishidan ansiraydi. ular solih alayhissalomni xaloyiq o'ttirisida mat qilish uchun uningdin o'zining tashabbuslarining to'g'riligiga elchilik burchining rostligiga isbot ko'rsatishni talab qildi solih alayhissalom mo'jiza sifatida quramtoshning orasidan bir tugi chiqadi bu tugining oloydiligi shu ediki u butun qabilaning suyini ichib yutadi qanchalik nurg'un suv ichsa shunchalik sut beradi solih alayhissalom bu mo'jizni ko'rsatgandan keyin qavmining to'lisi yanala iymon etmadi solih alayhissalom qavmining tugiga chiqilishdan ogohlantirdi ularni tugini o'ltirdigan bo'lsa ularning allohning azobiga qoladiganligi bilan ogohlantirdi tuga allohning ziminida o'tlab samud qavmidikilar orasida bir mahal yashidi goydi u suv manbasini o'zining qilib oladi goydi bo'lsa u yerdan neri ketib suni kishilarga o'tinadi Bəzilə bu əhvalını görüb qayıl bo'lishdi və Salih aleyhisselamın peyğəmbərliyi işəndi. Bu hal özünü cho'ng tutuduğan aşo kişilərini heyrət qaldırdı və sarasımıqı soldi. Ular özlərinin orni və hüququnun qo'lidan ketishidan vəhimi idi. Ular Salih aleyhisselamın ümmətlərgə, ularning qalbi yup-yoruq, көңілі азады еді. Сілі Салихны, оның игісі әвәткәлігіні білемсілі dedi. Biz onun Peygamber ikkeligi işinimiz, deb cevap verdi Salih aleyhisselamның ümmetleri. Şundaqtı mı özünü çoğun tutuduğun bəzi hakkavurla, yanıla öz hoşunu tapmadı. İşenmeydiğallıqını yanımı ilgirligen aldı bildirişti. sizlarning e'tiqod qilganlarga biz ishonmaymiz deyishdi tishtog'ining gavdisi noit yuyg'on ko'rinishi g'aliti bo'lib savmit qavmidikilarning qo'y kala to'gilari unidan qo'rqadi Шуңы ула бұ төгідің бәкмі безар еді. Болып ула суғы мұқтаж болғанда, суғы ерішенмей қылышыдың әнсір айды. Оның сәвәбі шу ке, бұ төгі ғайды су мәнбәсіні игіліп еліп, өзінің қылып алса, ғайда су мәнбәсіні башқалағы өтініп береді. Оның үстіге bu çüştüge Allah'ın Salih aleyhisselam'a bəgən möcüsü bulub, nurgun kişilerini Salih aleyhisselam'a işendirdi. Бәлкі шенгөчілерінің саны бағансыр көпәйді. Аллахның мөйджесіні ағдырып ташлаш үшін еліқі бір топ кішілер ниетіні бұзды. Салих алейхиссалам герче уланы төгіге зиян зәхмет еткізмәслікке ағақландырған болсы ма? Lekin oxirgi hisobda ular yuqorqidek sabablar tufaylidan tugini o'ltirish niyatiga keldi. Ular tish tugini g'oyat zo'r xavf va baloyi ofat deb qarganlikdan uningga o'ch edi. lekin ular solih alayhissalomning ogohlantirishini o'ylaganida tugiga qaramliq bilan qo'l silishqib yetinolmaydi ularning qo'rsiqida jin bo'lsimi yana kelib ular tugidan qo'qsimi ham uningga o'sh bo'lsimi lekin ularning hech qaysisi tugiga tavakkulchilik bilan qo'l solanmaydi shunga ular ayollarni vasita qilib turib o'z maqsadlariga yetmoqchi bo'ldi ayollar erkalaydi kishini mabtun qila oladi ular mushundoq hunirni ishqi silib özləri qınmaqçı bolğan işlərini qıla alaydı. Ayollar bu hünürünü işləsə, ərlər ümumən boysunudu. Bəzidə hətta canbazlıq bilən ayolların arzu istəklərini orundab verirdi. Səduqa binti Muhya isimlik bir ayolunun Məstaq ibn Məxruca isimlik bir ərgi gözü düşüb, əgər sən Salihnin dəlil isbatı boğan kişi dögünü öldürsən, özümünü sana tutumən dəb vədi bədi. Allohga ishonmaydigan Abra ismli yana bir shaqining Qudar ibn Salib ismli bir erga ko'z tushib, uningga menga pulmi lozim emas, sovg'i salommi lozim emas. Sen ashu tish tugini o'ltiraversang, bir qizimni senga beraman dedi. Mushundaq iziq turish natijasida heliqi ikki er yomon niyatga keldi va o'zlariga yordamchi izlab, oxiri 7 odamni tepib tish tugini o'ltirish uchun yo'lga chiqdi. Ular tögi daim ötüp durduğun bir yegi mükündü. Tögi su içip kaytkanda Mestah Ohya etip tögünün yodisini zahmelendirdi. Arkadıllı Kudar İbni Salif yugurib kelip tögünün kızıl tomurga şemşer urup yıkıttı. Andın yana tögünün köksigi şemşerini birine çıkarttım zerbe bilen urup tögünü öldürdü. Bu işkeylen tögünü öldürüp olup, xuddi iğir yüktün xalas boğanda gül qaqaları içilip, gumrohlarga xushxabar yetkazdi kishilar go'yo g'albi nusrat bilan qaytib kelgan sarkardilarni yoki podshohlarni kutib olgandek ularga tantana qilishdi u ikkisi uchun gullardan mazanga to'qishdi va eng go'zal so'z iboralar bilan ularga madiya o'qishdi ular tish tugini o'ltirib allohning irodasiga xiloflik qildi ular solih alayhissalomning o'zlariga bergan ogohlantirishlariga pisand qilmadi Əksiçə solih əleyhissalamğa, agar alloh Taala seni rastıllı əvətgən bolsa, qəni sən özünün ağırlandırışlarını nəxləşdirib baqqana, deyişdi. Mən siləni tövgügü ziyan zəhmət yetküzmənla dəb ağırlandırğan bolsam mı? Lekin sizlar yenəli jinoyat ötküzdənla, dedi solih əleyhissalam ularg'a sizlar ailanlarda üç kun rohatlanib turinglar Üç kundan keyin sizlar balağı yolu qısılə. Bu sizlarni aldığanlıqım emas.'' Salih alayhissalom ularga 3 kunlik muhlat berib, ulardan mushu mazgilda Allohga tavba istig'for etishini va o'ziga bay'at qilishini umid qildi. Lekin bu ahmoqlarga Salih alayhissalomning bergan ogohlantirishlari va qilgan kengchiliklari butunlay bekorga ketdi. Ularni o'yg'otammadi. Ular Allohga tavba istig'for etish tugul, aksicha Salih alayhissalomning ogohlantirishlarini yolg'ondan to'qib chiqqan gaplar deb qarab zodil pisand qilmadi ular solih alayhissalomni o'z va'dalarini naqlashtirishga majburlaydi solih alayhissalom ularga ey qavmim sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa allohdan mag'firat talab qilmaysizlar dedi sura namli qirq oltinchi oyat ular joyillik qilib o'z o'shini topmadi va so'ran silib solih alayhissalomga Biz sening va agashkovchilaringning kasofatidan baxtli bo'lolmayotimiz, dedi. Ba'zi kishilar texi til biriktirib, aljimiqqanda Solih alayhissalomning oilasiga yoshirin kirib, uni va uning xish aqrobolarini o'ltirish to'g'risida maxfiy maslahatlashdi. Ular o'zlaricha mushunda qilsak hech kim ko'maydi deb qarashdi. Bu maslahatni maxfiy tutish to'g'risida putishdi. Ular Solih alayhissalomni va uning xish aqrobolarini o'ltirish bilan o'zlarini baloyi ofatdan saqlab qola olamiz deb qaraydi lekin alloh taolo ularni o'z mayliga qo'yatmadi balki ularning suiqasdini tarmor qildi hamda ularni qaysi yo'l bilan shumliq qilgan bo'lsa shu yo'l bilan joyladi alloh taolo solih alayhissalom va uning agashguvchilarini qutuldirib olib g'umrohlarga tegishli jazo berdi birdilla osmon hayvatli kuldirildi Asi gumrahla öz oilasida chaqmoqqa soqilib o'lishdi ularning bina qilgan hashamatlik uy imoratlari to'plagan pul malları, ahyo qilgan tog'lardagi panohlanish joylari va nurg'un chora payları ularni bu qismatdan qutuldirib qololmadi solih alayhissalom ularning ofatga uchirganligini ko'rib intayin azoblandi u yedi yotgan jasadlarga va ularning qurug'dilib qolgan uy makonlariga qarab ey qavmim sizlarga haqiqatan parvardigorimning farmonini yetkizdim sizlarga nasihat qildim lekin sizlar nasihat qilg'uvchilarni yoqtirmadinglar dedi sura arob 79. to'qqizinchi oyat diqqat berganinglarga rahmat